و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بله برادر در باب قرائت قرائت کردن و ثوابش را به میت بخشیدن چه ختم قرآن باشد یا چند آیه از قرآن که یک از قرائت بکند و به میت ببخشد البته در خانه باشد و بالای قبر چکلی که ذکر کردیم با قول خود امام بحانی حنیفه الله مکروهش میداند اما یک انسان در خانهش نشست و قرآن را ختم کرد یا چند آیت را تلاوت کرد و پسان بخشید به یگان میت آیا ثواب این به اون میت میرسد و یا نه بله برادرم در این باب اختلاف است بین علما بعضی از علما میگویند میرسد و بعضیشان بر این قول است که نمیرسد و از مذهب هایی که مشهور است در بابی که ثواب و پاداش قرائت قرآن به میت نمیرسد رسد مذهب امام شافعی می باشد و بعضی از پیروان مذهب امام شافعی بر همین قول هستند که لا یصلو الى المیت یعنی که نمیرسد رسد به میت ثواب و قرائت القرآن یعنی که савоби хондани Қуръон ба маъит намерасад. Ва аз мазҳабҳое ки мегӯяд ки мерасад, яъне ки савоби Қуръон, савоби қироати Қуръон ба маъит мерасад, мазҳаби Аҳмад ибн Ҳамбал раҳимаҳуллоҳ ва гурӯҳи аз аламо ва ҳамчунин баъзе аз пайравони аламои мазҳаби Шофиъӣ бар ин қавл ҳастанд ки бале мерасад савоби қироати қуръон чӣ тавре ки ин қавлро имом нававӣ раҳималлоҳ дар алазкор зикр мекунад ва ҳамчунин санъонӣ раҳималлоҳ дар китоби субулусалом мегӯяд ки ва ҳаза ҳуа лқавлу ларҷаҳ далилан дар боби яъне ки қироати қуръон ثوابش به میت میرسد میگوید همین قول راجحتر است با دلیل این راجحتر می باشد این از قول صنعانی در کتاب سبل السلام و باز ابن خدامه در کتاب المغنی میگوید که کدام قربتی که باشد فعلها وجعل ثوابها للمیت المسلمی نفعت ذلك ان شاء الله هر کدام عملی که پاداش دارد انسان اون را بکند و ثواب اون را برای یک میت مسلمان ببخشد میگه فایدهش میکند الله سبحانه و تعالی یعنی که فایدهش میکند اگر که اون میت مسلمان باشد میت با ایمان باشد الله میگوید فایدهش میکند дар давоми ибора ибни қудома дар китоби алмуғни мегӯяд ки аммо дар боби дуову истиғфору садақаву адои воҷибот ягон қарз ягон чизи қарздор бошад маит адо кардан инҳо мегӯяд фала аъламу фиҳи хилафан дар ин боб ягон хилофе намедонам яъне ки хилофе нест ки савоби истиғфору садақа و صدقه و قرضش را ادا کردن و دعا کردن در حق میت جایز و درست است و ثوابش میرسد این از قول ابن قدامه در کتاب المغنی و همچنین عینی یکی از شارحان صحیح بخاری در کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری عینی بدرالدین میگوید که یعنی یک فصل دارد در این باب در باب آنه که ثواب قرائت قرآن به میت میرسد میگه که قلت اختلف الناس فی هذه المسئله میگه در آنه که قرائت قرآن به ثواب قرائت قرآن به میت میرسد یا نمیرسد بدر الدین میگوید که در این باب اختلاف است فذهب ابو فذهب أبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهما إلى وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت میگوید مذهب امام ابو حنیفه یعنی امام ابو حنیفه و امام احمد رضی الله تعالی عنهما بر این عقیده هستند که ثواب قرائت قرآن به میت میرسد این به این قول هستند میگوید که ثواب قرائت قرآن اگر در خانه قرائت کرده شود و بخشیده شود میگوید میرسد چی طوری که امام ابو حنیفه رحمه الله میگوید قرائت بالای قبر مکروه میباشد اما در خانه که باشد امام ابو حنیفه گفته است که میرسد و امام نووی در شر در قول مشهوری دارند یعنی که مذهب امام شافعی را قول مشهورش را ذکر میکند که قرائت قرآن به میت نمیرسد چطوری که پیشتر این قول رو ذکر کردیم که در کتاب الاسکارش میگوید مذهب شافعی بر این باور هستند که قرائت ثواب قرائت قرآن به میت نمیرسند و لیکن میگوید همچنین امام نووی ذکر کرده است که با اجماع علما بر این هستند که دعا به میت میرسد زیرا که آیه قرآن است که الله سبحانه و تعالی میگوید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان این آیت را دلیل میکنند میگوید دعا میرسد این سوره حشر آیه ده میباشد که الله سبحانه و تعالی میگوید والذین جاءوا من بعدهم یعنی آن کسانی که بعد اونها آمدند یقولون ربنا اغفر لنا میگویند که پروردگارا ببخش ما را ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان و با ببخش برادران ما را که با ایمان از این دنیا گذشتند یعنی که این دلالت به این میکند که دعا فایده میکند که در حق برادرانی که گذشتن طلب مغفرت میکنی که خدای اونها را همچنین ببخش و همچنین آیت ها و حدیث های مشهور در این باب زیاد است که دعا میرسد و در کتاب قاضی امام ابو الحسین ابن فرا از انس رضی الله عنه روایت میکند میگوید که انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله میگه انس رضی الله عنه پرسان شد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ای رسول خدا اذا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك اليهم پرسان شد که ای رسول خدا حضرت انس رضی الله عنه میگه پرسان شد که ای رسول خدا ما صدقه میکنیم барои мурдаҳоямон ва ҳаҷ мекунем аз ҷои онҳо ва дар ҳаққи онҳо дуо мекунем оё ҳамин савоби инҳо ба мурдаи мо мерасад ба маити мо мерасад мега расули акрам с ه ه гуфтан наъм ваяфраҳуна биҳи кама яфраҳу аҳадукум битабақи иза аҳда илайҳи расули акрам с ه ه с мега гуфтан бале رسد و خرسند میشوند اونها همچنانه که یکی از شما خرسند شود وقتی که یکان طبق یکان چیزی برای شما هدایه هدیه کرده میشود وقتی برای شما چیزی داده میشود پس شما چی طوری که خرسند میشوید گوید میت مرده وقتی که زنده ها به حقش دعا میکنند یا صدقه میکنند پس اون هم همچنین خورسند و شاد می شود یا قرائت قرآن براش بخشیده می شود پس این را دلیل می میگوین که میرسد همچنین عمل خیر انسان و میت و علمایی که میگوین که رسد دلیل اونها آیه قرآنی میباشد که سوره نجم آیه 39 هست میگه و ان لیس للانسان الا ما سعى یعنی که برای انسان نمیرسد مگر اون عملی را که خودش عمل کرده باشد و عینی بدردین میگوید که شارح عمدت القاری صاحب کتاب عمدت القاری شارح صحیح بخاری میگوید که فین قلت агар ки ту бигӯӣ ки аллоҳ субҳана таоло мегӯяд ва анна лайса лилинсани илла ма саъа сураи наҷм ояи сию нӯ ки ба инсон намерасад магар он чизе ки инсон худаш карда бошад ва хуа ядулу ала адами усули савоби қуръани лилмагити ва ҳамин далолат мекунад бар ин ки савоби қироати қуръон ба маит намерасад мегӯяд агар ҳамира ту далил биёри қулту اختلف العلماء في هذه الآية اختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال میگم من در جواب برایتون میگم که این آیت در باب این آیت اختلاف کرده کردگی هستن علما به هشت قول یعنی که در باب این آیت هشت قول است یکمش همین است که یکم قول میگد همین است که انها منسوخه بقوله تعالی این آیت منسوخ می باشد با این آیه کلمه سوره تور آیه 21 الله سبحانه و تعالی میگوید والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم این آیت میگوید سوره آیت 39 سوره نجم را منسوخ کردگی هست این ناسخ است و سوره تور آیه سیونه منسوخ است میگوید پس میگد من این قول علما رو این قول رو برای تو پیشکش میکنم و چنانه که از ابن عباس رضی الله عنهم عنهما روایت میکند که یعنی که این آیت فضل شبيان مكنات نجاتي أن ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل فأما من باب الفضل فجائز أن يزل الله تعالى ما شاء نجات أن للإنسان أن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني كي به انسان نمیرسد مگر آن چیزی که خودش عمل بکند میگد این از باب فضل از باب پاداش و از باب اجر میرسد و جایزون جایز است از باب فضل که برسد ان یزید الله تعالی ما شاء یا الله سبحانه تعالی زیادتر و بیشتر بکند برای کسی که میخواهد به اون اجر و پاداش بسیار بدهد پس این از قول عینی بدردین ابو محمد در کتاب عمدت القاری شرح صحیح بخاری پس این از قول علما برادران در این باب بعض از علما میگویند میرسد و بعضی از علما همچنین میگویند نمیرسد والله اعلم و باز هم قول ابلعز حنفی در شرح کتاب عقیده تحاوی ذکرش میکند که قرائت قرآن با میت میرسد اگر که با اجره نباشد یعنی که کسی را آورده به خاطر سوم نباشد بلکه اگر اگر انسان خودش بخواند و ببخشد میرسد اگر با نیت خالص باشد زیرا اینکه میگه اگر با سوم باشد با مبلغ و با عوض گرفتن باشد در این صورت اون عمل عمل خالص نمی باشد از این حساب حضرت ابلعز حنفی از علمای بزرگ اهل سنتی و جماعت میگوید میرسد باز و الله اعلم برادرم مسئله مسئله خلافی میباشند و الله سبحانه و تعالی داناتر و و خوب داناست جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته